Ouais les moulas, bienvenue à Question pour une quichotte Ça régale. Alors, quel est le mot le plus populaire en argot pour définir une grosse quantité d'argent Les flouzes Mais gros, réveille-toi C'est les cités de France, Narvalo La moula La moula en esprit, vraiment, c'est pas ça. Les culs tu quoi, Narvalo Qu'est-ce La quista C'est ça La kista, bravo La quista et donnez-nous la quista Oh, la quista Eh, je veux la quista Sur le King carnaval, on Et donnez-nous la quista Oh, la quista Eh, je veux la quista Sur le King carnaval, on Aïe, aïe, Je récupère ma quiche, pendant que tu pompes là. Ya dans son poule c'est la noyade. J'mets des lulu comme charge, Weya, Transfert Kishta Moulaga, Milano, Copenhague, Almeria. J'suis au travail, à Dubaï j'suis au travail. J'suis au travail, et même sur la lune j'fais la Kishta. Et donnez-nous la Kishta. Oh la Kishta. Eh je veux la quiche soukink Fucking Chris, carnaval au stop Aïe aïe aïe aïe. Benef max. Aïe aïe aïe aïe. Benefomax au max. Gucci, hashtag j'ai chimbalé, Michto. Oh. Inzaghi, Pipo, roule un wange de butard popé. À Paname, au Québec, en Hollande. La pute est collante, la bœuf est collante. Et eh, donnez-nous la quicheta. Oh, la quicheta. Eh, je veux la quicheta. Sous le King Cruz, carnaval, on est Aïe, aïe, aïe, aïe. Benef au max. Aïe, aïe, aïe, aïe. Benef au max. Ce soir, tout ce qu'on a la ta, Et donnez-nous la ta. Oh, la ta, et je veux la quicheta. Sous le king, carnaval, on est Aïe, aïe, aïe.